Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդունել է Խարվաճարի դպրոցականներին։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում բացվել է Վաղամերիկ նկարիչ Նարեկ Արուշանյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Առանց քաղաքական հարցերի կարգավորման անհնար է հումանիտար խնդիրների լուծումը։ Խանտի Մանսիսկում շախմատի աշխարհի պատանեկան առաջնությունում կայացել են մեկնարկային առաջին 3 տուրերի հանդիպումները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 50 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 600 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Նույն աղբյուրի համաձայն սեպտեմբերի 25-ին ժամը 10:40-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1997 թվականի ծնված Սևակ Հովանեսի Խաչատրյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 25-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար ԼՂ պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայող Սևակ Խաչատրյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը հերրախոսազրույց է ունեցել ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշկի հետ։ Քննարկվել է Ղարաբաղի ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Դավիթ Տոնոյանը դեսպանին տեղեկացրել է, որ սեպտեմբերի 25-ին հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1997 թվականին ծնված Սևակ Հովանեսի Խաչատրյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը անթույլատրելի է համարել հրադադարի խախտման փաստը եւ ընդգծել, որ մահվան ելքով միջադեպի ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ Դեսպան Կասպրշիկը իր հերթին մտահոգություն է հայտնել տեղի ունեցած միջադեպի եւ դրա արդյունքում մարդկային կորուստի վերաբերյալ խոստացել է քայլեր ձեռնարկել իրադրության հետագա ապակայունացումից խուսափելու համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը այսօր ընդունել է Կանադայից Արցախ ժամանած հայ ուխտավորների խմբին ապկար եպիսկոպոս Հովակիմյանի առաջնորդությամբ։ Խորհրդարանի ղեկավարը բարձր է գնահատել Կանադայի համայնքի դերը Արցախի վերականգնման եւ զարգացման գործում ու նշել, որ նման ուժեղ թիկունքի արկայությունն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդին առավել վստահ քայլերի մղում։ Անդրադառնալով հետագա համագործակցության հնարավոր ուղիներին ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է փոխգործակցության սկզբունքը։ Մենք բարձր են գնահատում Սփյուռքի մեր հայրենակիցների օժանդակությունը, բայց Արցախը նույնպես իր դերն ունի եւ պիտի շարունակի Սփյուռքի կյանքում այնպիսի խնդիրների լուծմանը, ինչպիսիք են հայապահպանությունը, նոր սերնդի շրջանում հայրենասիրություն սերմանելը եւ հայի հաղթական ոգին նրանց մեջ մշտարթուն պահելը, ընդգծել է Աշոտ Ղուլյանը։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ ազգային ժողովի մամլոյցարայությունից, Կանադայի թեմի առաջնորդ ապկար եպիսկոպոս Հովակիմյանը ներկաների անունից երախտագիտություն հայտնելով խորհրդարանի նախագահին ընդունելության համար նշել է, որ այս հանդիպումը նոր խթան կտա կանադահայ համայնքին հայրենիքին առավել մեծ ու հասցեական օժանդակություն բերելու եւ նոր գաղափարներ որոնելու առումով։ Այնուհետև ներկանները օրեսդիր մարմնի ղեկավարին առաջադրել են Արցախի տնտեսությանը միջազգային ճանաչմանը ապրիլյան դեպքերին, աշխարհակաղակական գործընթացների Արցախի վրա ունեցած ազդեցությունը եւ այլ ոլորտերին վերաբերող հարցեր։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում սեպտեմբերի 25-ին Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդունել է Խարվաճարի շրջանի 5 գյուղերից 24 դպրոցականների, ում հայոց հայրապետը Արցախ այցի ժամանակ սեպտեմբերի 9-ին Դադիվանքում հրավեր էր ուղղել այցելել Մայրաթոր։ Վեհապար հայրապետը վստահություն հայտնեց, որ այս այցը լավ առիթ կդառնա երիտասարդների համար ճանաչելու հայրենիքը, զորանալու իրենց հայրենասիրական զգացումների մեջ եւ գոտեպնդվելու հավատով։ Նորին սրբությունը մանուկների հետ զրուցեց նաեւ այցից իրենց տպավորությունների եւ առօրյայի մասին։ Երորիա այցի ընթացքում պատարիները մայր տաճարում մասնակցեցին Սուրբ Պատարակի արարողությանը, հոգևորականների ուղեկցությամբ եղան մայր աթորի թանգարաններում եւ կառույցներում, Էժմիածին քաղաքի վանքերում եւ եկեղեցիներում, այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարան, Հայաստանի պատմության թանգարան եւ Հայաստանի ազգային պատկերասրահ։ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանում տեղի է ունեցել Արցախի վարչակարգական իրավիճակի պատմական հիմնավորումները թեմայով դասախոսություն։ Այն անցեկացվել Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների դասախոսների եւ թեմայով հետաքրքրվող այլ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Դասախոսության ընթացքում օգտագործվել են Արցախի պատմության տարբեր ժամանակաշրջանները ներկայացնող քարտեզներ եւ տեղեկատվական ցուցապաստառներ։ Պատմաեկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանը անդրադարձել է պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում Արցախի պետականության գոյության փաստերին 5-րդ դարի վաճական բարեպաշտի ստեղծած իշխանապետությանը, Խաչենի Մելիքությանը, 15-րդ դարի մելիքական իշխանության ձևավորումներին եւ այլն նա կարևորել է այն փաստը, որ չնայած այդ պետականության դրսևորումները կայուն չէին, բայց հայապահպանության գործում նրանք կարևոր դերակատարություն են ունեցել։ Այսօր Արցախում հերթական անգամ մեկնարկել են Մուրացանյան օրերը։ Ավանդական գրական միջոցառումը այս տարի կրում է Հարենյաց պաշտպանի կերպարը Մուրացանի երկերում խորագիրը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախում Մուրացանյան օրերի անցկացումը վաղուց ի վեր ավանդույթ է դարձել։ Ժողովրդական դերասան Քաջիկ Հարությունյանը հիշում է Արցախում կազմակերպված առաջին Մուրացանյան օրերը։ Ես հիշում եմ առաջին անգամ, երբ Մուրացանի օրը նշեցինք, դեռ Մուրացանի արձանը Ստեփանագերտում էր, այն ժամանակ ես որպես Մուրացան ներկայացա գրիմով, փայտոնով, Փայտանով եկա այնտեղ ժողովուրդը միանգամից զարմացան եւ ասում, «Էս ո՞նց է մոռացան հանկարծ արտնացել է, վերակացել եւ եկել ստեղ»։ Շուշեցի դպրոցականներն աղոհացով դիմավորեցին միջոցառման մասնակիցներին Արցախի գրողների միության մի խումբ անդամների։ Հանդես գալով Մուրացյանի հուշարձանի մոտ կայացած միջոցառմանը գրողները նշեցին, որ մեծ գրողի ստեղծագործությունները բոլոր ծերունդների համար են։ Նրա հերոսներն այսօր էլ շարունակում են ապրել մեր ժողովրդի հետ, ժողովրդի մեջ։ Ապացույցը ապրիլյան պատերազմում հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորական զինվորագրված հայ երիտասարդության խիզախումն էր։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանի խոսքով Հաջող ենք մենք հերթում Մուրացյանի ստեղծագործությունները, նրա Գևորգ Մարսմետոնին, Ռուզանը, Անդրեաս Երեցը, Նոյի Ագրավը, Առաքյալը եւ տեսնում ենք, որ այն գաղափարները, որ բերել է գրականություն Մուրացյանը, մնայուն գաղափարներ են։ Նա ղեկավարվեստական գեղեցիկ մարմնավորումների մեջ է դրանք ներկայացրել։ Եվ յուրաքանչյուր զինվոր, երբ նա լինի դա Արցախյան գոյամարտում, ապրիլյան այս վերջին ազատամարտում, թե այլուր, մշտապես հայ զինվորն իր մեջ ունի նախատիպը Մուրասանյան հերոսների։ Միջոցառման պատվավոր հյուրը Ամերիկա բնակ գրականագետ, մատենագետ ու թարգմանիչ Հովսեփ Նալբանդյանն էր, ով իր տիկնոջ հետ երրորդ անգամն է Արցախում։ Ավելի քան 21 տարի է ինչ նամանկավարժական աշխատանքի է լծված, կրթելով ու դաստիարակելով հայ մանկանց, բնականաբար նաև Մուրացյանի ստեղծագործություններով։ Ես ավելի քան 1200 աշակերտներուս տված եմ Մուրացյանի հայրենասիրական հոգին, տված եմ բայկարելու հայաբահբանման այդ կարևոր, կարևոր, շատ կարևոր դրվագները եւ մեր աշակերտները այսօր հբարդությամբ կհիշեն Մուրացյանի խոսքը, Քևոր Մարզբետունին եւ այլ գործերը եւ ինձ համար իսկապես մեծ, շատ մեծ ուրախություն է, որ այստեղ գտնվում առաջին անգամը լալով Մուրացյանյան օրերում։ Նշվեց, որ Սփյուռքահայ մատենագիրն իր հրատարակած ժողովածուներում ընդգրկել է նաև Արցախցի գրողների ստեղծագործությունները։ Գրողների միության նախագահությունը, ինչպես հայտնեց Վարդան Հակոբյանը, որոշել է Արցախի գրական ընտանիքի անդամության տոմ ստալ Արցախն ու Արցախցուն մշտապես սրտում պահած մտավորականին։ Ինձ համար անակնկալ էր, ես Հայաստանի կրոներու միության անդամ եմ եւ մենու ժամանակ Կալիֆոռնիայի կրոներու հայ կրոներու միության փոխնախագահը ինձ համար մեծ բադիվ է դառնալ Արցախի կրոներու միության անդամ եւ անշուշտ ավելի ուրախալի երևույթ է եւ որ Մուրացանյան օրերուն գդարվեցավ, քանի որ այս մեկը անմոռանալի մի դառնա։ Արցախում Մուրացանյան օրերի շրջանակներում տարաբնույթ միջոցառումներ են նախատեսված, իսկ ծրագրի առաջին օրը, որ մեկնարկել է Շուշիի Տանկուշարձան Սարգսյանին ցաղիկների խոնարհմամբ ավարտվեց Շուշիի Զենիթահրթիռային զորամաս այցելությամբ, որտեղ օրերի մասնակիցները հանդիպում ունեցան զինվորական անձնակազմի հետ, հանդես գալով իրենց ստեղծագործություններով։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Անցած շաբաթ օրը Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում բացվել է Արցախյան ազատամարտի մասնակից Վաղամերիկ նկարիչ Նարեկ Արուշանյանի հետմահու անատական ցուցահանդեսը։ Միջոցառմանը ներկայ էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, այլ պաշտոնատար անձինք հյուրեր։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Դեռևս 19 տարեկան էր Երևանաբնակ Նարեկ Արուշանյանը, անվանի գրող Ալվարդ Պետրոսյանի որդին, երբ կամավորագրվեց Արցախյան շարժմանը։ Արմատներով Արցախցի երիտասարդը չէր կարող անմասն մնալ նախնյաց հայրենի եզերքի ազատագրման ու պաշտպանության խնդրից։ Հետագայում արդեն իր տեսածն ու ապրածը պիտի արտահայտեր կտավներում։ Ցավոք այսօր մեզ հետ չէ հայկաջորդին, բայց մեզ հետ է որպես մասուկ նրա արվեստը։ Շուրջ 70 աշխատանք է ներկայացվել ցուցահանդեսում, որը նախաձեռնել է ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Մարտ Արարածը իր ողջ էությամբ հայրենասիրություն ու հայրենանվիրում, ահա այս թեմաներն էլ իշխում Արուշանյանի կտավներում։ Նրա այրին Մարիա Մնացականյանը հպարտությամբ է պատմում ամուսնու հայրենասիրության մասին։ Ստեփանակերտի հաճելի է, որ հորգորսն այսօր շարունակում է ավակ ворթին։ Գոր Արուշանյանը այս հանգամանքը կարևորեց Շուշի քաղաքի թանգարանների պոակի տնորեն Լուսինե Գասպարյանը։ Ցավոք Նարեկ Արուշանյանը այսօր մեզ հետ չէ, մեր շարքերում չէ, բայց ապրում է նրա արվեստը։ Մենք նրա արվեստին ծանոթանում ենք նաև ինչպես նրա ստեղծագործություններով ենք ճանոթանում, այնպես եւ իր արվեստը պատրաստեք ստեղծագործությունները Հավուր Պատշաճի ներկայացնում է նաեւ նրա կինը, ստեղծագործական յուրօրինակ ձև ու ոճով է առանցնանում Մարուսանյանի աշխատանքները եւ գունային գաման եւ կոմպոզիցիոն կառուցվածքները եւ թեմատիկան նրա հայտված են ամբողջությամբ յուրովի։ Յուրօրինակ ու ինքնատիպ գործեր, որով էլ առանձնանում են Նարեկ Արուշանյանի աշխատանքները։ Իդեպ սա Նարեկի առաջին ավախ հետմահու ցուցահանդեսն է Արցախում։ Դա միշտ էլ երազում էր նախնյաց եզերքում անհատական ցուցահանդես ունենալ։ Հայք հաջորդի հավատացած եղիր, որ դու եւ քո կտավները ընդմիշտ կապրեն արցախցիների հոգում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ես հպարտություն զգացի, երբ տեսա, թե ինչպես են ռուսական Իսկանդեր զինատեսակները Երևանում անկախության շքերթի ժամանակ ներկայացվում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նորագույն պետությունների միջազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսեյ Մարտինովը։ Նա նշել է, որ զենքը վատ բան է, զենքի կենտրոնացումը տարածաշրջանում վտանգավոր է, որևէտև կա հավանականություն, որ այն մի օր կկրակի, բայց շեշտել, որ ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ շրջապատողներին ապացուցելը պետք, մենք կարող ենք պաշտպանել մեզ։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ ամեն օր ապացուցելը պետք, որ դու հզոր ես, այնքան հզոր, որ քեզ նեղացնել չեն կարող։ Եվ սա ինչ որտեղ եվրասիական համագործակցության արդյունք է, նշել է Ալեքսեյ Մարտինովը։ Առանց քաղաքական հարցերի կարգավորման անհնար է հումանիտար խնդիրների լուծումը։ Այս մասին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով փախստականների վերաբերյալ Ադրբեջանի արտգոսնախարարի հերթական հայտարարությունը։ Մենք բազմիցս ենք հայտարարել, որ հումանիտար բնույթի հարցերը անհրաժեշտ է լուծել կարգավորման վերջին փուլում։ Արևել եւս որ խոսքը վերաբերում է փախստականներին եւ հարկադիր տեղահանվածներին, մարդկանց, որոնք արդեն մեկ անգամ տուժել են։ Մենք չենք կարող մարդկանց ճակատագրերը երկրորդ անգամ վտանգել, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Նա ընդգծել է, որ ադրբեջանական կողմի ներկայացրած տվյալները 1 միլիոնից ավելի փախստականների մասին ģեր ուրճացված են։ Նա նաև ասել է, որ ադրբեջանական կողմը համառորեն անտեսում է հայ փախստականների խնդիրը մարզասերների համար։ Մոսկվայում տեղի ունեցել Միխայել Տալի 10-րդ հուշամրցաշարի վիճակահանությունը կայծակնային խաղի մրցաշարի արդյունքներով։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը բլիցում գրավել է երկրորդ տեղը 9 հնարավորից վաստակելով 5.5 միավոր։ Այսօր կայանալիք հիմնական մրցաշարի առաջին տուրում Լևոն Արոնյանը սպիտակներով կխաղա Գելֆանդի հետ։ Մրցանակային հիմնադրամը 200 000 դոլար է։ Խանտի Մանսիսկում շարունակվող շախմատի աշխարհի պատանեկան առաջնությունում արդեն կայացել են մեկնարկային առաջին 3 տուրերի հանդիպումները։ Մինչև 18 տարեկան տղաների մրցաշարում հանդես եկող Մանուել Պետրոսյանը եւ Արամ Հակոբյանը վաստակել են 2.5 կեսական միավոր եւ 10 այլ մասնակցի հետ միասին գլխավորում են մրցաշարային աղյուսակը։ Հայ մարմնամարզիկները 6 մեդալ են նվաճել Նովոսիբիրսկում կայացած օլիմպիական չեմպիոն Եվգենի Պոդգորնու անվան 11-րդ միջազգային մրցաշարում։ Նժույգ թափերի վարժությունում հաղթող է ճանաչվել Արթուր Դավթյանը։ Օղակների վարժությունում ոսկե մեդալի է արժանացել Վահագն Դավթյանը։ Մրցաշարին մասնակցել են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի եւ Ադրբեջանի 120 մարզիկներ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։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 թվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է